Izan ere, azken itzulia izeneko ikusgarri bat sortu dute, aurkeztuko dutena lehenaldi aldi zainoan, hotxaiaren emeretzian, baina eh, azken itzulia ikusgarriaren baitan ere, balan berezi bat eramaten ari dira aur eta helduekin eh, batera. Txomin egi, sime jantzarki taldekoak errandigunaz. Oitura baituko, hola bereziki gazte eta horrentzat eginak diren obren inguruan, olako bon, hitz eh, handia da behar da, olako arartelok laritza mediazio lan batzu egitea, molde baten edo bestean. Eta pentsatu ginuen, e, bizikleta inguruan baita ere, obra hau, eh, gai hori, transmisio gai horren inguruan, polita izan entzela, haur batzu eta heldu batzu biltzea, olako e, antzerkitxo lan batzuen egiteko, asmatzeko, edo kontakizun moduan, edo molde batean, edo bestean. Bainoan, otxaiaren emeretzian antolatu duten egunaren inguruan mintzatuko gara gaur eta azken itzulia izeneko lanaren inguruko argibide guztiak bilduko ditugu noski txomin egirekin mintzatuko baikara. Bas gaitez. Play. Ah, behar dugu e

Azken itzulia, ikusgarriaren eh, inguruan interesatuko gara eta paraleloki, eh, eramaten diren proiektu ez ere, ego lapurdiko irigunearen eskutik, ba, lan bat, eramaten ari baitzarete, e, taula gainerako ikusgarriaz gain, hori aipatu behar, eta gainera, ba, E, gazte helduak nastuz azkenean transmisioa ere baita ez e, lanunen muina edo oinarrietariko bat behintzat Donostiko aurrekin izan zarete, e, ainoako tipiekin ere ikusi zaituztegu, e, e konta eguzu pixat, orain artekoa nola pasa den eta zer egin duzuen? Bai, bai, bada, bada erratekorik egia erran. E, bai, egin duguna, ba, bizikuntza labor bildu duzu, gure obraunen honen funtsa nola zer den, zer den lema nagusia. Eta asmatu nuen hasieratik duela zenbat bete, polita izango zela, Oitura baitugu, ola, bereziki gazte eta horrentzat eginak diren obren inguruan, olako bon, ba, hitz eh, haundia da behar da, olako arartelok olaritza mediazio lan batzu egitea, molde batean edo bestean. Eta pentsatu ginuen eh, bizikleta inguruan baita ere, obra hau, eh, gai hori, transmisio gai horren inguruan, polita izan entzela, e, batzu eta heldu batzu biltzea, olako, Eh, antzerkitxo lan batzuen egiteko, asmatzeko, edo kontakizun moduan, edo molde batean, edo beste. Beraz, eh, ala, hain zuzen, or, ikusi duzu, biaren saioa hemen hainoan, eh, egin duguna, eh, toki txan, izan dadin donostian, edo hainoan, eh, bi saio eraman ditugu helduekin eta aurrekin batera, eta ari gira, hori, pixko bat forman ezartzen, emereziko, eh, emeretziko hor otzailako emeretzian izanen den egun berezi hortan, gure antzerkiaren estraina publiko horoko gari, eta horren inguruan, Muntatzen ari dugun, beraz, ibilaldi berezi horren inguruan, ari gila pixka bat forman ezartzen, zer izanen diren antzerkitxo horiek, edo kontakizun horiek, edo lehikukotasun horiek, eta nok zer eginen duen. Zergatik donostia inoa, zeren eh, aipatu ginuen uste dut hori dola zen denbora, mugalaregeak proietu hortan txartu zela ere gure gure antzerki berri hau, eta eta beraz, uh, eh, eratik, polita izanen zela, bai, donosti aldeko hau batzu, eta hemen hainoako hau batzu ere elkarretaratzea egun hortan, eta zubilan hori egitea ere eh, mugazbialdetako hau batzuekin. Eta hori obagatzen ari gira, obagatzen ari naiz, eta mm, uste dut horren eh, ondorio polita izanen dela, emaitza polita hor, e, beraz, otxailaren emeltzian eginen dugun, ibilaldi berezi hortan. No, nahi duko nartu. Baduzu ideia bat, ari. Eta pedalatu zen. Ez dakit nintxela eman dutan ez zela zuretzen. Ean, soberak horatzen ibilaldi berezi hortan beraz e, orain lantzen ari zareten eta forma hartuko duen e, eh, lantxori taula gainera ekarriko duzue, publikoaren aintzinan eskeniko duzue, zuen obra ere bai, eh, baina negun osoko egitarau bat ere bada, ez? E, bixat, bizikleta denok ardezagun, e, transmisio lan hortan denak jargaite zen, e, zer duzue egingo? Ba, ba, egeran uh, itzulim itzulika izan gira <laughs> asko uh, azken hilabete hauetan, Eta horren buru, bon, pixka bat, eh, nolazpet molde simpleago batean eh, muntatu dugu edo muntatzen ari gira egun hori, baina lala ere, lehenik norbera etor daiteke hainoara nahi duen moduan, bizikletaz, eh, bizikleta, zoinez, bon, egazkinez edo treznez zaila da etortzea, <laughs> baina, bon, txisteak aparte, bai bizikletaz edo etor daiteke, baina, gero, egun hortan, pentsatu dugu, bon, gure emanaldia bostetan izanen da, baina, lehenago bietatik ara e, nahi duenaren zat, ororen buru, izango da olako itzuli mitzuli bat, hola deitu dugu ere, Bizka bat, itz, joko bat bezala itzuli itziara itzarekin, e, ainoako amat e, tokitan, hemen ainoa erdi guneuntan, eh? amat geletan presentatuak izanen dira gauza berezi batzu, Adibidez izanen da Baionako txirindola eh, elkartearen eh, izango da ere hirugunetan erakusketa oso oso polita txirindu berezi batzuekin eta hor eh, kanboko eh, Henri Breuiek eta horko bere erakuskote horretik eh, Breuia nahien erakustokitik ateratuko dituzten altxor batzu erakutsiak izango dira hemen eh, ainoan, eh, hirutoki desberdinetan, Marcel Kei, famatu famatua sibirotara hori izango dugu ere bere bere karra eta bere lekukotasuna ekmanen digu, bere ibilbideaz, eta gure antzerkitxo horiek lantzen ari ditugunak ere presentatuko ditugu. Beraz, publikoa gehienez pentsatu dugu oita amar jenderen izango dela, eta e, eh, oita amar baino gehiago balitz, bitxanda egin azke, abiadura bat bietan eta bestia biek eta dietan, eta jendea ibiliko da toki batetik bestela, finkatua dugun eh, bide bat jarraituz, edo nora bide bat jarraituz, ibiliko da toki batetik bestela eh, gauza horien ikusten, apresiatzen eta gozatzen. Eta, eta hala, e, e, pasatu gainera presentatuak izanen diren gauzagienak, edo kasik guziak, Euskaraz izango dira, behar bada izango da, tarteka, hor, hitz bat edo beste frantzesez ere, e, ezin baitugu beste egin, baina gehienak euskaraz izango dira, hori azpi maratu behar da ere. Eta uste dut, obedela izena maitea biziki, biziki fite hor elkargoari edo elkargoko arduraduneri, ba, lekoa ere serbatzeko eta edo multzo batean, talde batean edo bestean izaiteko eta hori gozatzeko. Eta gero eh, bi txandak bukatuko dira lauak aldera, izanen da hola grup eh, eta klik bat ere eskainia eta gero gure obraren eh, agian gozatzeko parada ukanen du jendeak postetan emanen baitugu hemen uh, elkartetxean gure, gure azken itzuri famatu hori. Historio interesgarrian itz gurutzatuko dira. Bai, bai, bai. Eh, uste dut, bon, egia da txirinduaren unibertso hori, bi gauza gana alde batetik eh, polita iduritzen zaigu, bon, hori antzerkiak eskaintzen digun lema dela eta ere, eh, lema oinarritzen da txirindu historio batean, baina lema bizia da, eh? eta agendu zumezera transmitzioa, gizaldien arteko harreman behar, behar hori, ere e, heriotzaren inguruko edo desagertzearen inguruko gaiak ere badira hor azpimagatzen direnak, naturaren inguruko gaiak ere, eta hamat, hamat gauza, obra horrek azpimagatzen edo nolazpeita agerrazten dituenak edo aipatzen, historio polit eta poetiko baten bitartez. Baina, e, aitzaki hori dela eta, pentsatu izan dugu, bon, behar bada mm, nolazpeit artea, kultura eta kirol mundua ere, Eh, oker ez banago izan dira olako entsegu batzu, eh, or, bai aldean edo nahi zen olako gauza erraldoi batekin, baina uste dut gauza simplekin eta eh, sensiblekin behar dela behar bada hasi, eta hor, padra da ukandu guri egiteko, eta asmatzeko ere interesantatzela zela behar bada teatrorat eh, joaten ez den jende bat eh, hurbiltzeare teatrotik, baina txirindua maite duena adibidez, edo beste gisa bat ez, badakizu zubilan hori egitea interesanta da ere, eta olako paradak badirelarik eh, behar da baliatu, eta uste dut, eh, hemen izan dadin hainoan, eh, hor, klase polit hori ikusi duzu, lanean ari eta gustora ari dira, asko gustatzen zaie, e, nik uste dut, bai gaia, bai historioa, bai... E, nolazpeit bide hortan izaitea, <laughs> bide horren etapa bat izaitea nolazpeit, eta bon, e, uste dut zentzua baduela, eranaia baduela, eta denbora berean gozatzeko egun polita izan daitekela. E, eh, a, eh, asmatu dugu ere, izangok izango gira, beraz, pasatuko diren historio guzi horiek, gertakari horiek, gela barnean izango dira denak. Jendea ibiliko da memento kanpoan, karrikan, biztan dena, eta hainua ezagutzen duenak, bon, ainotarrak biztan dena, hemen haino, hainoan bizi direnak eta inguruan ezagutzen dute herri honen eh, edertasuna, baina, eh, bon, kanpotik pasatzen dena, bestaldera joaiteko edo hola pasatzen gira hainoan, baina ez gelditzen eta merezi du zinez ibiltzea oinez ere herri honetan eta eta apresiatzea herri honen eh, edertasuna eta parada izango da ere hori egiteko demora berean ikusten duzu. Bai, egun gozoa, egun uh, familian gozatzekoa, jenden artekoa, eh, agian gizaldi desberdineak ego dira ere, eh, hori baita ere mm, gure obraren uh, erran nahi edo ezaugarri nagusi bat, eta ean egun gozoa ba, iregaiten dugun. Eta erran duzun bezala izena, e, e, lehen bailen ematea e, ba, egokia da, e, ba, leku mugatuak izanik. Gero, obrari dagokionez, azken galdera bat banuke azken e, aldian itzin genuenean, kontatu diguzu, adaptazio juntan, e, eta orain ere zertzen, ez historiaren muina, ba, bi belaunaldien aldien arteko solasaldi hori bizikleta ari ziren momentu hortan kondatua eh, eskenografiari buruz momentuan esan zenuen bazen izuzela oraindik zalantzak, baina eh, mugimendu hori taula gainean ere nabarituko genuela, edo hori ekarraraziko zenutela zen eh, nutela, nola zabiltzate, arlo hortan? amat ongi. <laughs> Egia egan bai bai, ba, ongi horret zira, ipatu ginituen txolazak, eta bai bai, eszenografia oso berezia izango da hor, makineria oso berezia, hain zuzen eta uste dut eh, lortu dugula eh, ginuen ilusio guzti hori pistea, baina antzoki baten taula gainean. Hain zuzen obra horren bere zitasuna besteak beste hortan datza, eta nola, nola gertu e, eh, txirinduaren indar hori, txirinduak eskatzen duen indar hori, esfuerzo hori, hain zuzen hortan onarritua baita obra kasik guztia obrak iraungo du ordu bat eskaz, eh, ordu bat, berroita mar minuta guti aski hor inguru hortan, eta jakasik uneko largoita marra nuaren gainean pasatzen da. Eta egiazki pedalatuz, eta eh, norberak eh, bere txanda hartu zaitzinean, errelebo hartuz, eta mat gauza, eta eta bat atez batago aldapa bat, eta eta uste dut hori guzia lortuko dugula agertzea eta hola gainean, uste dut. Gero, bon, makineriak behar du ibili memento honean, <laughs> hori ez dugu dena, dena, uh, bon, ala, hortako preparatzen ari gira, hortako sigurtatua da uste dut, bon, teknikak izan ditazke bere arazoak, e, eh, ditzak ze, baina mm, guti aski mementoan ondo ibiltzen da gure zenografia eta gian eh, ondo pasatuko diratenak. Baina konten gira, zinez, hori egin duena Ben Sangadrazek e, eh, izigarriko lan edera egin du eta eta oai ilusioz beterik gaude eta presgaude gaude horren eh, antzesteko. Ainoan e, izanen da estrenaldia, beste lekuzun baitzutan ere izango zarete? Bai, bai, estrenaldia beraz ainoan izango da, hain zuzen emeretzian da publiko guziaren zat, baina aste horretan, aste guzian, hemen erri Lapordiego, Lapordiko erri elkargoari esker, hori izanen gira lehenik uh, eh, amabostegunez gure anzazkenen txegoak egiteko, datoren azte eta, eta gero aste batez, zanbat eskolentzat, zanbat ikasleentzat, hor uh, obra horren aurkezteko. Eta ala, gero publiko hor karrentzat hor uh, eta gero E, joango gira, noski, hor, emaitera ere, eta gero donapaleun eman behar dugu ere eh, endaian ere antzerkiaren maiatzen emango dugu. Eta hain zuzen, toki batzutan, hor bereziki endaian, emanen dugu lehen aldikotz kanpoan, zeren asmatu dugu ere, obra hori, posible zela ere, eh, hartako pentsatua da ere, kanpoan emaitea, bon, leku nolazpait zein du batean, edo ezin da ezakigu hori eman karrika batean nola nahika horrela, baina eh, plaza txoko batean edo gunean bat babestu batean, arabotxetik eta autoetatik eman dezakigun obra da, egunaz gauaz bezala. Artako, hola pentsatua dugu edo, adibidez, eskola terbe batean, edo horrelako pentsatua da ere. Hala. Beraz, eh, baditugu han bat, baina egia da sasoian, eh, pixka bat eh, berandu ateratzen dugu obra hori, sasoiaren erdian, guretzat sasoi bat, bat egizu hasten da, irailian eta gutxi gora bera bukatzen ba, gaude, eta espero dugu hortik landa, datoren urtetik da, eta kanen dugura parada ere berriz emaiteko. Azteko pedalatzeko presgira. Ongi, segi horrela eta Bai, nik zuri mileska gondi da. Ean bizikleta, irakurtzen dugunez, Ah, behar dugu agatzen. E, e, e, e, Elbusatzen altzizte urgunago ikusiko dugu hobetu urgunago baino. Hala, sobre hau baina, hor baino. Basime jantzerki taldeko txomin egirekin mintzatu gara gaur zabal, eta ikusten duzu, eh? azken itzulia lanaren inguruan, itzordu berezia izango dugula, hainuan utxaiaren emeretzian, eta argibideak nahi badituzue gaurdanik, eba erranen dizuegu, itzordu honen inguruko setasun guztiak aurkituko dituzuela, ego lapurdiko irigunaren webgunean. Ubebiko itzairoaldiz, aglo marratxoa zutpeibazkfr eferrera, yo de Saque Ba, ontar arte iritsi gara garkoan entzule. Nire aldetik, besterik ez, nahi duzun arte. Aio. شدن او از سقبای خیتن نمدک کبل کدن bazen Kultur alea.